บุ๊กทูสี่สิบสี่ 44 44 ไปเที่ยวกลางคืน Вечерна разходка Вечерна разходка ที่นี่มีดิสโกเทกไหม Има ли тук дискотека? Има ли тук дискотека? ที่นี่มีไนท์คลับไหม Има ли тук нощен клуб? Има ли тук нощен клуб? ที่นี่มีผับไหม Има ли тук кръчма? Има ли тук кръчма? เย็นนี้ที่โรงละครมีอะไร Какво се играе тази вечер в театъра? Какво се играе тази вечер в театъра? เย็นนี้ที่โรงหนังฉายหนังเรื่องอะไร Какъв филм дават тази вечер в киното? Какъв филм дават тази вечер в киното? เย็นนี้โทรทัศน์มีอะไรดู Какво има тази вечер по телевизията? Какво има тази вечер по телевизията? ยังมีบัตรดูละครเหลืออีกไหมครับ Има ли още билети за театъра? Има ли още билети за театъра? ยังมีบัตรดูหนังเหลืออีกไหมครับ Има ли още билети за киното? Има ли още билети за киното? ยังมีบัตรดูฟุตบอลเหลืออีกไหมครับ Има ли още билети за футболния матч? Има ли още билети за футболния матч? ผมต้องการนั่งข้างหลัง Бих искал да седя най-отзад. Бих искала да седя най-отзад. ผมต้องการนั่งตรงกลาง Бих искал да седя някъде в средата. Бих искала да седя някъде в средата. ผมต้องการนั่งข้างหน้า Бих искал да седя най-отпред. Бих искала да седя най-отпред. คุณช่วยแนะนำผมหน่อยได้ไหม Можете ли да ми препоръчате нещо? Можете ли да ми препоръчате нещо? การแสดงเริ่มเมื่อไหร่ Кога започва представлението? Кога започва представлението? คุณช่วยซื้อบัตรให้ผมได้ไหม Можете ли да ми вземете билет? Можете ли да ми вземете билет? แถวนี้มีสนามกอล์ฟไหม Има ли тук наблизо голф игрище? Има ли тук наблизо голф игрище? แถวนี้มีสนามเทนนิสไหม Има ли тук наблизо игрище за тенис? Има ли тук наблизо игрище за тенис? แถวนี้มีสระว่ายน้ำในร่มไหม Има ли тук наблизо закрит басейн? Има ли тук наблизо закрит басейн?